Və qeyd elədim ki, bugün şiyələr Səqələyin hədisini əhl-sünnətə necə dəlil gətirirlər ki, onlar Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin bizə qoyub getdiyi ən əsas və ən böyük əmanət olan Qur'anın qorunduğuna etiqad etmirlər. Və təbii ki, bu barədə olan dəlilləri də sırası ilə qeyd elədim. Və şübhəsiz ki, bu dediklərim ola bilsin sıravi bir şiyəyə aid olmasın. Özünü şiyə məzhəbinə mənsub edən şəxsə ola bilsin ki, bu dediklərim qəribə gəlsin. Və ya bu dediklərim haqdan uzaq görünsün. Ancaq şübhəsiz ki, dediklərimi araşdıran və haqqı axtaran kəs üçün haqq mütləq aydın olacaq. Çünki dediyim həqiqətlər əslində inkarı qeyri-mümkün olan həqiqətlərdir. Şiyə məzhəbinə mənsub olan sıravi bir müsəlman, sıravi bir şəxs ola bilsin bu həqiqətlərdən bir xəbər olsun. Çünki o əslində öz məzhəbindən bir xəbərdir. Əgər o öz məzhəbində olan həqiqətləri bilsəydi, şübhəsiz ki, mən dediklərimin haqq olduğuna əmin olardı. Bugünkü dərsdə yenə də Qur'an-ı Kərimin bu böyük əmanətin ətrafında yaranmış bəzi şübhələr barədə qısa xülasə verəcəm. Bu şübhə də bundan ibarətdir ki, Şiyə məzhəbindən bəzi alimlər, bəzi şəxslər görəndə ki, müsəlmanlar onlara onlar Qur'anın təhrifinə etiqad etdiklərinə görə və ya onların böyük alimləri bu etiqadda olduqlarına görə müsəlmanlar onları şübhə altına alır və onlara tən edirlər. Bu tənədən özlərini qurtarmaq üçün, bu tənələrdən özlərini qorumaq üçün bəzi şiə alimləri belə bir hiləyə əl atdılar. Və dedilər ki, əhlüsünnə alimləri də Qur'anın tərifinə etiqad ediblər. Yəni, özlərində olan ləkəni təmizləyə bilmədilər. Və bu qeyri-mümkündür. Çünki artıq bu ləkələr onların kitablarına düşüb, bu kitablarda qalıb. Artıq bunları sən təmizləyə bilməzsən. Bu ləkənin öz üzərlərində olduqlarını gördülər və təmizləyə bilməyəcəklərin də bildiklərinə görə Dedilər ki, bari, biz özümüzdən bu ləkəni təmizləməsək də, heç olmasa bizim kimi qoy onların da üzərinə belə bir ləkəni yaxaq. Və başladılar bəzi yalan və iftira dolu iddialarla çıxış eləməyə. Və dedilər ki, dedilər ki, əhl-sünnə vəl-cəma alimləri də Qur'anın təhrifinə etiqad edən alimlərdən və bu alimlərin sırasındadırlar. Və onların bu məsələdə əsas olaraq ortaya sürdükləri dəlilləri əhlüsünnə kitablarında olan bəzi hədislər oldu. O hədislər hansılar ki, Qur'an-ı kərimin təhrifi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Onların hamısı Quran ayələrinin tilavətinin, yəni oxunuşunun nəsxi ilə əlaqəli olan ayələrdir. Bu hədisləri götürdülər və elə zənn etdilər ki, bunlar Qur'anın tərifinə dəlalət edir. Və başladılar belə bir ləkəni əhl-i sünnənin üzərinə atmağa. Bu məsələni biraz daha sadə bir dil ilə belə açıqlaya bilərəm. Deməli, Qur'an-ı kərimin üç növ nəsxi var. Nəsix, yəni e, bir şeyi pozmaq, bir şeyi aradan qaldırmaq. Və Qur'an-ı kərimin də bu formada üç cür nəsxi var. Yəni, Qur'an-ı kərimdə nəsxin üç forması var. Bunlardan birincisi hökmün nəsxidir. Hökmün nəsxi. Yəni ayənin şəkli, ayənin yazılış forması Quran-ı Kərimdə qalır. Həmin ayə oxunur, tilavət edilir, amma onun hökmü ilə əməl edilmir. Yəni onun yazısı, şəkli, oxunuşu qalsa da, hökmü ləğv olunub. Belə ayələr Quran-ı Kərimdə çoxdur. Və məsələn, o ayələrdən biri e, Bəqərə surəsi 240-cı ayə. Allah subhanət hala həmin ayədə buyurur ki, sizlərdən ölən və özündən sonra zövcələr qoyub gedən kimsələr zövcələrinə bir il tamaminədək evlərindən çıxarılmamaq şərti ilə baxılmasını vəsiyyət etməlidirlər. Əgər onlar öz istəkləri ilə çıxıb getsələr, şəriəti müvafiq qayda üzrə özləri barəsində etdiklərinə görə sizə günah gəlməz. Allah qüdrətlidir və müdürükdir. Bu Bəqərə surəsi 240-cı ayədə görünür ki, e, kişi öləndən sonra onun zövcəsi bir il iddət müddəti saxlamalıdır. Yəni, bir il gözləməlidir. Amma sonra Bəqərə surəsi 234-cü ayədə e, bu hökm nəsx edilir. Və Allah subhanət hala buyurur ki, sizlərdən Ölənlərin qoyub getdiyi zövcələr 4 ay, 10 gün gözləməlidirlər. Bu ayə isə bir il müddətini 4 ay 10 günə indirir. Və İbnül Arabi Əhkamul Quranda 1-ci cild 255-ci səhifədə də deyir ki, İslamın başlanğıcında iddət müddəti cahiliyyət dövründəki kimi bir il idi. Sonra Uca Allah bu hökmü 4 ay, 10 gün ilə nəsx etdi, əvəz etdi. Və bu, əksər alimlərin görüşüdür. Və xülasə bu barədə Quranda bir çox ayələr var bu mövzuda. Yəni, bu ayənin şəkli forması Quranda qalır. Yazı şəklində oxunur, tilavət edilir. Birinci ayədən söhbət gedir. Yəni, Bəqərə surəsi 240-cı ayədən. Amma o ayə ilə əməl edilmir. Çünki o birisi ayə o ayənin hökmünü nəsx edib. Bu gündə iddət müddəti bir il yox, dörd ay on gündür. Çünki bir il müddəti ilə əlaqəli nazil olmuş ayənin hökmü ləvq olub. Bu Qur'an-ı Kərimdə nəsxin birinci növüdür. Yəni hökmün aradan qaldırılması. Amma bir də var nəsxin ikinci növü. Nəsxin ikinci növü isə tilavətin, yəni oxunuşun aradan qaldırılmasıdır. Bu o deməkdir ki, ayənin şəkli, yazılı forması, ayənin şəkli, yazılı forması Quran-ı Kərimdən qaldırılıb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sağlığında və onun nəzarəti ilə və Allahın izni və Allahın hökmü ilə o ayənin oxunuşu ləv olub. Ancaq o ayənin hökmü Qur'an-ı Kərimdə qalır. Yəni o ayənin hökmü müsəlmanlar arasında qalır ta qiyamətəcən. Baxma ki, onun oxunuşu ləv olunsa da. Buna tilavətin nəsxi deyirlər. Və belə ayələrə misal çoxdur. Məsələn, Rəcm ayəsini buna misal göstərmək olar. İbn Abbas radiyallahu anhu Ömər ibn Xattab radiyallahu anhunun belə dediyini nəql edir. Ömər ibn Xattab deyir ki, Allahın nazil etdiyi ayələrdən birisi də rəcm ayəsi idi. Biz onu oxumuş və dərk edib anlamışdıq. Rasulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm rəcm etmiş, yəni evli zinakarı daşqalaq etmiş və biz də ondan sonra rəcm etmişdik. Lakin qorxuram ki, bir zaman gələr ki, insanlar belə demiş olarlar. And olsun Allaha ki, biz rəcm ayəsini Allahın kitabında görmürük və beləliklə də Allahın nazil etdiyi vacib bir əmri, vacib bir hökmü tərk etməklə doğru yoldan azallar. Şübhəsiz ki, rəcim Allahın kitabında haqq olduğu kimi evli olan kişi və ya qadın zinə etdikdə, əgər buna sübut gətirilərsə və ya hamiləlik olarsa, yerinə yetirilir. Bu hədis Buxaridə 6829-cu hədisdir, Müslimdə 1691-ci hədis. Yəni bu hədisdən də görünür ki, Qurani Kərimdə vaxtı ilə rəcm ayəsi olub. Yəni belə bir ayə olub ki, zinakar kişi və zinakar qadınları, yəni evli olan zinakar kişi və qadınları daşqalaq deyin. Belə bir ayə olub Quranda. Və sonra bu ayənin oxunuşu, tilavəti, şəkli Qurani Kərimdən götürülüb. Onun oxunuşu ləğ olunsa da, hökmü ləğv olunmuyub. Hökmü bu gün də qalır. Və biz bunu hardan bilirik? Yəni bunun tilavətinin nəsx olub hökmünün qalmasını Peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və sallamın sünnətindən. Çünki sünnət Qurana qapıdır. Və kim Qurana doğru girmək istəyirsə, mütləq və mütləq o qapıya baş vurmalıdır. Əks halda zəlalət yollarından birinə düşəcək. Və Tilavətin nəsxinə dair başqa bir misal e, Ömər bin Xattab radiyallahu anhu deyir ki, e, sonra biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında Qurandan bu ayəni oxuyardıq. Yəni Quranda belə bir ayə var idi. Öz ata-babalarınızı danmayın. Öz ata-babalarınızı danmanız sizi küfrə salar. Buxari 8-ci cild 540-cı hədis. Həmçinin Əbu Musa Əl-Əşhari radiyallahu anhu belə deyir ki, biz uzunluğunda və sərtliyində Bəraət surəsinə, yəni Tövbə surəsinə bənzəyən bir surə oxuyurduq. O surədən əzbərlədiyim bir ayədən başqası mənə unutduruldu Allah tərəfindən. Əzbərlədiyim ayə isə bu idi. Adəm övladının iki vadi dolusu var dövləti olarsa, üçüncüsünü tələb edər. Onun gözünü torpaqdan başqa heç bir şey doyuzdurmaz. Bu hadisi Muslim 3-cü cild 100-cü səhifədə nəql etmişdi. Yəni, Qur'an-ı kərimdə hətta surələr olub, Bəraət surəsi boyda və e, həmin surə bütövlükdə nəsx olub. Yəni onun oxunuşu bütövlükdə nəsx olub. Həmçinin başqa bir misal Ubey ibn Ka'b radiyallahu anhu deyir ki, Ubey ibn Ka'b Quran-ı Kərimi ən gözəl bilən həm təfsirinə, həm də onun qirayətinə gözəl bir şəkildə sahib olan bir neçə sahabədən biri idi. Və Ubey radiyallahu anhu deyir ki, Siz Əl-Əhsab surəsini neçə aya olaraq oxuyursunuz? Cəmaat da deyir ki, 73 ayə. Ubey ibn Kaab deyir ki, biz o surəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə birlikdə Bəqərə surəsi qədər və ya daha çox oxuyurduq. Həqiqətən o surədə Rəcm ayəsi də var idi. Yəni, Əhsab surəsində, yəni rəcm ayəsi Əhsab surəsində olub. Bu hədisi də İmam Əhməd Müsnədində 5-ci cild 132-ci səhifədə nəql etmişdi. Və bu hədislərin hamısı da səhihdir. Bütün bunları qeyd eləməkdə məqsədim nədir? Belə ki, bəzi şiə alimləri iddia edirlər ki, tilavətin nəsxi yəni indi qeyd etdiyim bu formada Quran ayələrinin hökmünün qalıb da oxunuşunun və yazısının nəsx olunması təhrif ilə eyni anlamdadır. Və aralarında heç bir fərq yoxdur. Yəni, şiyə müəlliflərindən bəziləri iddia edib ki, tilavətin nəsxini qəbul edən əhlüsünnə Qur'an-ı kərimin təhrif olunduğunu ispat edir. Və bu yerdə qeyd etmək istəyirəm ki, bu fikri ilk dəfə ortaya atanlardan və bu fikri ciddi cəhd ilə müdafiə edənlərdən birisi də böyük şiə alimi Xoyi olub. O, Xoyi özünün Əlbəyan adlı kitabında belə yazır. Əlbəyan kitabında 205-ci səhifədə belə yazır. Deyir ki, həqiqətən tilavətin nəsxi ilə təhrif eyni anlamdadır, eyni şeydir. Və əhlüsünnət alimlərinin əksəriyyətinin fikri budur ki, Quran təhrif olunub. Çünki onlar tilavətin nəsxinin caiz olduğunu deyirlər. Həmçinin Xoyi bu kitabında, yəni Kitab-ül Bəyanda İmam Suyutinin Əl-İtqan adlı əsərindən nəqillər gətirərək iddia etmişdir ki, Suyuti və onun timsalında əhl-sünnət alimləri Quran-ı Kərimin tərif edildiyinə etiqad edir. Və onun e, Suyutinin kitabından etdiyi nəqillər yuxarıda qeyd etdiyim bayaq Rəcm ayəsi, Əbu Musa Əl-Əşarinin, Ubey ibn Ka'bın və e, Ömər ibn Xattabın və digər sahabələrin rəvayətlərdir. Yəni, Xoyi e, İmam Suyutinin Əl-İtqan adlı kitabından Qur'anın tilavətinin nəsxinə aid olan hədisləri götürüb və iddia edib ki, bu elə Qur'anın tərifinə etiqad etməkdir. Bütün bu şübhələrə qarşı, yəni xoyinin başlatdığı və ondan sonra digər şiə alimlərinin davam etdirdikləri bu hiylə dolu oyuna qarşı bugün bu dərsdə qısa da olsa cavab verəcəm. Ümumiyyətlə, xoyinin Kitab-ül Bəyanda Suyutinin Əl-İtqan kitabından nəql etdiyi hədislərin bir çoxsu səhihdir. Bəli. Amma bəziləri isə zəifdir və ya sadəcə olaraq uydurmadır. Yəni, bu diqqət olunması birinci məsələdir. Çünki Suyuti və ya başqa bir alim kitabında nəsə yazırsa, bu hələm demək deyil ki, o hədis səhihdir. Səhih olanlar da var, Zəif olanları da, uydurma olanları da və bütün bunları hədis alimləri ayırıb. Və xoyinin qeyd elədiyi hədislər Quran-ı kərimin təhrifinə yox, tilavətin nəsxinə aiddir. Fəqət xoyi tilavətin nəsxini qəbul etmədiyindən ötürü bu hədisləri Quranın təhrifinə şamil etmişdir. Ancaq unutmaq lazım deyil ki, təhrif ilə nəsx tamam fərqli şeylərdir. Çünki nəsx Allah tərəfindən olur. Təhrif isə bəşər tərəfindən. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə nəsxi qeyd edərək buyurur: "Mə nənsəx min ayətin" Biz hər hansı bir ayəni nəsx etsək, Bəqərə surəsi 106-cı ayə. Deməli, nəsx edən kimdir? Allah subhanahu ta'ala. Amma Allah subhanahu ta'ala təhrifin insanlar tərəfindən edildiyini deyərək onu pisləyir. Və Nisa surəsi 46-cı ayədə buyurur ki: "Minəllezin hadu yuharrifunal kalma an mawadi'i." Yahudilərdən bir qismi sözlərin yerini dəyişib təhrif edir. Allah subhanət hala göstərir ki, tərif bəşər tərəfindən olur. Nəsxsə Allah tərəfindən. Bu diqqət olunması əsas məsələdir. Yəni diqqət edilməsi vacib olan məqamlardan birisi budur ki, Xoynin iddiasının əksinə olaraq Suyuti bu hədisləri Qur'anın təhrifinin isbatı üçün yox, tilavətin nəsxinin isbatı üçün gətirmişdi. Xoyi isə bu hədisləri götürmüş Və iddia etmişdir ki, Suyuti Quran-ı kərimə tənə edir. Halbuki nə Suyuti, nə də ki, digər əhl-i sünnət alimləri, şiyə alimlərindən fərqli olaraq Quran təhrif olunub, Quran dəyişdirilib kimi sözlər deməyib. Bunu kim iddia edirsə, o iddiasının isbatını gətirməlidir. Mən burada bir kəlmə deyirəm. Şübhəsiz ki, əhl-i sünnətin adından bunu iddia edən şəxs bu iddiasının isbatını gətirməkdə aciz qalar. Hətta dünyanı şərqindən qərbinəcən dolansa belə. Bircə nə də olsa, heç bir dəlil tapa bilməyəcək. Ümumiyyətlə, mən keçən dərsdə əhl-sünnət alimlərinin Qur'an-ı kərimə qarşı mövqeyini açıq aydın bəyan etmişdim. Və bu dərsdə də bunu xüsusilə qeyd edirəm. Əhlüsünnə vəl cəmanın Qur'ana dair əqidəsi belədir. Qur'an Cəbrail əleyhissalam vasitəsilə Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə vəhi edilmiş, aləmlərin Rəbbi olan uca və əzəmətli Allahın kəlamıdır. Bu vəhi şahidləri Allah Rasulunun əshabıdır. Onlar Qur'anı hifz etmiş və nəsildən nəslə ötürmüşlər. Onların övladları da bu ənənəyə sadiq qalmışlar. Və beləcə uca Allah bu şərəfli nəsillərin vasitəsilə Qur'anı qorumuşdur. Bu səbəbdən Qur'anın inkarı yalnız və yalnız sahabələrdən ədalət və əminlik vəsfini götürməklə mümkündür. Çünki nəql edəni inkar etmədikcə, nəql olunan da inkar etmək qeyri-mümkündür. Uca Allah Qur'an-ı Kərimdə öz kəlamını, Qur'anı qoruyacağını bizə vəd edərək belə buyurur. İnna nahnu nazzalna zikra və inna lehu lahafizun. Zikri, vəhyi, yəni Qur'anı biz endirdik və biz də onu qoruyacağıq. Əl-Hicr surəsi 9-cu ayə. Şübhəsiz ki, bu gün əlimizdə mövcud olan Qur'anda bəzi ayələrin və ya bəzi əlavələrin və ya naqisliyin olduğunu iddia edən şəxs əhl-i sünnətin icması ilə uca Allahın vədini yalan hesab etmiş və beləcə hənif bir din olan İslamdan xaric olmuş, kafir olmuşdu. Kim iddia etsə ki, bugün Quranda bəzi əlavələr və ya naqisliklər var. Quranda dəyişiklik və təhrifin olmadığını sübut edən nəqli dəlillərdən əlavə çoxlu sayda əqli dəlillər də mövcuddur. Çünki o, yazılı və şifahi şəkildə nəsildən nəsilə keçmişdi. İndiki fəsad və dinsizlik zamanında belə Qur'an-ı kərimi bütünlüklə əzbər bilib, öz qəliblərində və yaddaşlarında yaşadan, yüz minlərlə hafiz olan, Qur'anı tam əzbər bilən bəşər övladı var. Sadəcə olaraq bunu demək kifayət edər ki, Ramazan aylarında təravih zamanı Qur'an hafizləri və qarlərinin cəmaatla birgə namaz qılarkən Qur'anı bir kəlmədə, hətta bir hərfdə belə səhv etmədən oxuduqlarının şahidi oluruq. Əks təqdirdə səhv edənin səhvi başqası tərəfindən yubadılmadan düzəldilir. İmam Şatibi Əl-Muvafaqat adlı əsərində bu barədə demişdi. Uca Allah Qur'an-ı Kerim üçün o qədər hafiz yaratmışdır ki, əgər ona bir hərif belə artırılsa, bunu Böyük qarilərdən əlavə, minlərlə hafiz olan balaca uşaqlar belə üzə çıxardar. İbn Həzim rahmehullah demişdi: "Al-Faslu fil Milal və Nihal" əsərində 2-ci cild 80-cı səhifədə deyir ki: "Məlumunuz olsun ki, bu gün kimsə Nəbiğənin bu şair adıdır yaxud Züheyrin şeirlərinə bir kəlmə artırmağa, yaxud ondan başqa bir kəlməni çıxartmağa cəhd etsə, bunu bacara bilməz. Çünki o dərhal rüsvay olar. Artıq təsdiq olunmuş nüsxələr onun dediyinin əksini göstərər. Belə olduqda Əndəlusun o başından tutmuş Bərbər ölkəsindən, Sudandan Sində, Kabilə, Xorasana, Türk, Slavyan ölkələrinə və Hindistana dək və bunların arasındakı ərazilərdə yayılmış, müshəflərdə sabitləşmiş olan Qur'anı necə dəyişmək olar? Əl-Amədi Rəhməhullah Əl-Əhkam adlı əsərində birinci cild 227-ci səhifədə deyir. Deyir ki, Bu kitab haqqında həqiqət budur ki, yəni Qur'an-ı Kərim haqqında həqiqət budur ki, o bizə mushəflərin vərəqlərində nəsillərdən nəslə ardıcıl olaraq, tam olaraq gəlib çatmışdı. Və İmam Suyuti rahmehullah da Əl-Cəlaleyn adlı təfsirində Əl-Hicr 9-cu ayənin şərhində belə deyir. Deyir ki, Və innə ləhu ləhafizun və biz onu qoruyacağıq, yəni dəyişkənlikdən, təhrifdən, artırma və azalmadan Qur'anı qoruyacağıq. Suyuti Qur'anın dəyişkənlikdən, təhrifdən, artırılma və azalmadan qorunduğuna etiqad edir. O bunun əksinə başqa nə söz deyə bilər? Həmçinin İmam Suyuti Əl-İtqan əsərində birinci cild 63-cü səhifədə Qazi Əbu Bəkrin Əl-İntisar adlı kitabından onun bu sözlərini nəql edərək deyir. Yazır ki, biz onu deməyə cürət edirik ki, Allahın nazil etdiyi və qəbul edilməsini əmr etdiyi nazil edəndən sonra nə özünü, nə də oxunuş qaydasını dəyişdirmədiyi Qur'an bütövlükdə Osman radiyallahu anhunun mushəfinin içərisində əhatə olunmuş Qur'andır. Nə ondan bir şey azaldılmış, nə də ona bir şey artırılmışdır. Həmsinin Qazi İyad da Əş-Şifa adlı əsərində deyir ki, bil ki, kim Qur'anın yaxud mushəfin nəyinəsə qiymətsiz bir şey kimi baxsa, yaxud onları söysə, ya da ki onu və ya ondan bir şeyi, yaxud onda göstərilən bir hökmü və ya onda olan bir xəbəri yalan saysa, yaxud onun inkar etdiyini ispat etsə və ya onun, yəni Qur'anın ispat etdiyini bilə-bilə inkar etsə, yaxud ondan bir şeyə şək etsə, o şəxs bütünlüklə, tamamilə elm əhlinin nəzərində kafir sayılar. Həmçinin İbn Qudamə Lum'atul İtiqad əsərində 19-cu səhifədə deyir. Deyir ki, müsəlmanlar arasında heç bir ixtilaf yoxdur ki, əgər bir şəxs Qurandan bir surəni və ya bir ayəni, yaxud bir kəlməni və ya bir hərfi belə inkar etsə, o ittifaqla, ittifaqla kafirdir. Baxın, ümumiyyətlə əhl-i sünnə alimlərindən bir nəfərin belə Qur'ana tənə etdiyinə rast gələ bilməzsən. Əksinə onlar yekdil bir rəydədirlər ki, kim Qur'anda əlavə və artırılmaların olduğuna iman edərsə, o şəxs İslamdan xaric olmuş bir mürtəddir. Bu əhl-i sünnənin Allahın kəlamı barəsində olan etiqadıdır. Amma şiə alimlərinə Amma onların fikirlərinə gəldikdə isə, görərsən ki, onlar Qur'anın tərfinə necə etiqad edirlər. Mən bunları bu dərsdə artıq bir-bir sadalamağa ehtiyac duymuram. Keçən dərsdə mən bunların bir qismini və çox az bir hissəsini qeyd elədim. Və hətta böyük şiə alimləri deyib ki, bu bizim məzhəbin etiqadıdır. Hətta Nuri Tabarsi adında böyük şiə alimi Şiyə məzhəbinin ən əsas və ən mötəbər 8 kitabından birinin müəllifi Nuri Tabarsi Qur'anın təhrifini isbat etmək üçün xüsusi bir əsər belə qələmə almışdı. Biz bundan danışırıq. Bax, budur əhl-i sünnətin Qur'ana qarşı baxışı və budur bunun müqabilində şiyənin bir çox aliminin Qur'an barəsində olan etiqadları. Həmçinin Quran-ı kərimin təhrif olunduğu iddiasını əhl-i sünnətin üzərinə atan xoyi və ya onun bu hilə dolu yolunu davam etdirənlər məgər şiə alimlərinin Quranın təhrifi barəsində olan sözlərini və kitablarını oxumayıblarmı? Məgər xoyi və ya onun kimilər şiyə alimlərinin Qur'anın təhrifi barəsində dediyi kəlmələrin birinə oxşar bir kəlməni əhl-sünnət alimlərinin kitablarından oxuyublarmı? Görəsən onlar Qur'an təhrif olunub deyən və bu barədə müstəqil bir kitab yazan əhl-sünnət alimini tanıyırlarmı? Şübhəsiz ki, əhl-i sünnətə mənsub olan hər kəs, istər alim olsun, istər cahil, Qur'anın uca Allah tərəfindən qorunduğuna iman edir. Həmçinin onlar, yəni əhl-i sünnə vəl-cəma, bəzi ayələrin hökmünün və ya tilavətinin nəsx edildiyinə də iman gətirirlər. Çünki həm Qur'anın hifsi, həm də ayələrin nəsxi Quran tərəfindən təsdiqini tapmış bir məsələdir. Yaxşı, bəs Quran-ı kərimdə dəlil varmı ki, ayələrin hökmünün qalıb, oxunuşunun ləğv olunması mümkün olsun. Şübhəsiz ki, buna dair Qurandan da, sünnədən də icmadan da dəlil var. Və o dəlillərdən biri Bəqərə surəsi 106-cı ayədir. Allah subhanət hala buyurur ki, Mə nənsəx min ayətin əv nunsihə, nə'ti bi xayrin minhə əv mislihə. Biz hər hansı bir ayənin hökmünü ləvq edir və ya onu unutdururuqsa, ondan daha yaxşısını, yaxud ona bənzərini gətiririk. Bu ayədə mənənsəx min ayətin biz bir ayənin hökmünü pozuruksa, ləğv ediriksə, biz bir ayəni nəsx ediriksə, av nunsihə və ya onu unutdururuqsa, bu ayənin təfsiri üçün kifayət ki, təfsir kitablarına baxasan. Bu ayədə avunun sihə. Yəni, biz o ayəni unutdururuq, bu birbaşa tilavətin nəsxinin dəllidir. Və bunu Ubey ibn Ka'b, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Məsud, Sa'id ibn Əbi Vaqqas, tabiinlərdən isə Sa'id ibn Musayyəb, Dəhhaq ibn Məzahim açıq aydın deyib. Yəni, mə nənsəx, biz bir ayəni nəsx ediriksə, bu, Qur'an-ı kərimin bir ayəsinin, hökmünün ləğ olunmasına dəlildirsə, bəs əvnun sihə və ya biz o ayəni unutdururuqsa, nə deməkdir? Təbii ki, bu Qurani Kərimin tilavətinin, nəsxinin dəlilidir. Bu ayənə əlaqəli şiə müəlliflərindən bəziləri bir şübhə ortaya atıblar. Deyiblər ki, əgər bu ayədə əvnunsihə və ya biz o ayəni unutdururuqsa kəlməsi Qur'anın tilavətinin nəsxinə dəlildirsə, Bəs onda ayənin davamına, yəni nə'ti bi xeyrin minhə əv mislihə, ondan daha yaxşısını, yaxud ona bənzərini gətiririk. Ayəsinə nə deyirsən? Yəni, iddia bundan ibarətdir ki, əgər rəcm ayəsi nəsx olubsa, yəni rəcm ayəsinin oxunuşu nəsx olubsa, Allah subhanət hala deyir ki, biz onun yerinə daha yaxşısını və ya ona bənzərini gətirərik. Ondan daha yaxşısını və ya ona bənzərini gətirərik. Yaxşı, rəzm ayəsinin oxunuşu nəsx olub. Bəs onun əvəzinə hansı ayə gəlib? Ortaya belə bir sual atılır. Əslində bu sualı ortaya atmağın özü özlüyündə bu sualı verən şəxsin cəhalətinin isbatıdır. Çünki bir şeyə diqqətləyin. Bir ayənin bir ayənin tilavəti nəsx olunursa, onun yerinə hər hansı bir ayənin gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Nə üçün? Cavab odur ki, çünki tilavəti nəsx olan ayənin oxunuşu ləğv olunsa da, onun hökmü qüvvədədir. O ayənin hökmü qüvvədə ola-ola onun yerinə hansı bir ayə gələ bilər və ya hansı bir ayə gəlməlidir? Məsələn, rəcm ayəsi. Rəcm ayəsinin oxunuşu qaldırılıb, tilavəti nəsx edilib. Amma onun yerinə hansı ayə gəlməlidir ki, axı onun hökmü qüvvədədir, hökmü ləğv olunmuyub. Yəni, demək istədiyim məsələ budur ki, nə't bi xayrin minhə əv mislihə, biz ondan daha yaxşısını gətirərik və ya ona bənzərini. Bu, tilavətin nəsxinə yox, hökmün nəsxinə aiddir. Çünki bir ayənin ki, hökmü ləğv olur. Vacibdir ki, o hökmün yerinə nəsə gəlsin ki, o boşluğu doldursun. Amma bir ayənin ki, tilavəti nəsx olub, onun yerinə başqa bir ayənin gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Nə üçün? Çünki o ayənin oxunuşu ləvq olunsa da, bayaq dediyim kimi, hökmü qüvvədədir. Hökmü qüvvədə ola-ola onun yerinə başqa nə ayə gələ bilər ki, hələn bunun hökmü ləvq olunmuyub. Bu, bu şübhənin cavabıdır. Qısa və konkret. Tilavətin nəsxinə dair Quran-ı kərimdə bir çox ayələr var. O ayələrdən də biri Əl-Ə'la surəsi 6 və 7-ci ayələrdir. Allah subhanət hala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə müraciət ilə buyurur. Səni quri'uka fələ tənsə Biz sənə Qur'anı oxudacaq. Fələ tənsə Unutmayacaqsan. İllə məşə Allah. Allahın istədiklərindən başqasına. Yəni Allah Subhanahu özü bəyan edir ki, biz sənə Qur'anı oxudacağıq. Sən o ayələri unutmayacaqsan. Ancaq Allahın istədiklərindən başqa. Deməli bu ayə dəlildir ki, Allah istədiyi ayələri həm Rasuluna, həm də onun əshabına unutturmuş və o ayələrin tilavətini, oxunuşunu aradan qaldırmışdı. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Buxarda nəql olunmuş bir hədisdə deyir ki, sahabələrinə müraciət elə. Əgər sizlərdən biri bir ayəni unutsa, deməyin ki, mən onu unutdum. Desin ki, o mənə unutturuldu. Yəni, Allah tərəfindən. Tilavətin nəsxi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sağlığında baş verirdi. Bunu ispat edən açıq aydın dəlillər mövcuddur. Yəni əgər tilavətin nəsxi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəfatından sonra olsaydı, onda şiyələrin iddiası düz olardı. Amma belə deyil. Bu ayələrin oxunuşunun ləvhi elə Peyğəmbərin sağlığında Allahın əmri və hökmü ilə olurdu. Bu barədə əhl-i sünnə kitablarında Nə qədər hədislər və dəlillər var. Bir dənə kifayət edər ki, insaf ilə oturasan və o kitabları, o səhifələri vərəqləyib orada olan hədisləri oxuyasan. Əgər kimsə buna təmbəllik edirsə, eyb etməz. Mən onun üçün bir neçə hədisi qeyd eləyə bilərəm ki, haqqı axtaran üçün axtarış yolu biraz rahatlasın. O hədislərdən biri Əbu Ubeydə Əl-Qasim İbn Səllə rahimehullahun Ən-Nasix və Əl-Mənsux kitabında öz sənədi ilə 14 və 15-ci səhifədə 17 nömrəli hədisdir və bu hədisin bütün raviləri də siqədir, yəni doğrucul ravilərdir. Deməli, həmin hədisdə gəlir ki, Əbu Umamə İbn-i Səhil e, Al-Ansari radiyallahu anhu Said İbni Əl-Musayyəbin məclisində belə demişdi. Yəni, Əbu Umama İbni Sahil, Sahil İbni Əbu Musayyəb kimi böyük alimin, tabiinin olduğu məclisdə belə demişdi. Demişdi ki, bir kişi gecə namazına qalxdı əzbərində olan surəni oxuya bilmədi. Yəni dünən əzbər bildiyi bir surəni yadına sala bilmədi. Eyni başqa bir kişi də gecə namazına qalxdı, o da həmin suranı oxuya bilmədi. Başqa bir nəfər də eyni bu hadisə ilə qarşılaşdı. Səhər açılanda onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına getdilər. Onlardan biri belə dedi: "Ey Allahın elçisi, keçən gecə qalxdım ki, surəni oxuyum bacarmadım. O birisi də həmçinin. Üçüncü şəxs də həmçinin. Dedi ki, ey Allahın elçisi, mən də keçən gecə qalxdım ki, o surəni oxuyum, oxuya bilmədim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların üçünə də dedi, həqiqətən o surə keçən gecə nəsx edildi. Həqiqətən o surə keçən gecə nəsx edildi. Said ibn Musayyib də o məclisdə oturmuşdu və bunu inkar etmədi. Təsdiqlədi ki, bu doğrudan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında baş verib. Yəni, bir surənin oxunuşu bütünlüklə nəsx olub. Və bizim o surədən heç bir xəbərimiz yoxdur bugün. Məgər bu tərifdir? Axı bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sağlığında olub və Allah tərəfindən. Və ya başqa bir hədis, Bu hadisi də İmam Muslim rəvayət edib. 1050 nömrəli hədisdə, həmçinin təyalisi Musnədində 541-ci hədisdir. Əbu Musa Əl-Əş'ari radiyallahu anhudan nəql olunduğuna görə onlar, yəni sahabələr, Qurandan Peyğəmbərin vaxtında belə bir ayə oxuyurdular. Bayaqları qeyd elədiyim ayə. Adəm övladının iki vadi dolusu var dövləti olarsa, o yenə də üçüncüsünü tələb eləyər. Onun gözünə torpaqdan başqa bir şey doyusturmaz. Daha sonra bu qaldırıldı. Yəni, bu ayə nəsx edildi. Bu kəlmə hədisin özündə gəlir. Əbu Musa Əl-Əşar tərəfindən. Bu sahabe özü deyir ki, biz bu ayəni oxuyurduq Quranla. Sonra bu ayə nəsx edildi. Yəni, bu ayənin oxunuşu aradan qaldırıldı. Və ya Buxarinin rəvat elədiyi başqa bir hədis. 4090-cı hədis. Ənəs ibn Malik radiyallahu anhu rəvat eləyir ki, Məunə quyusunun yanında ənsallardan 70 nəfər öldürüldüyünə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ayə nazil olanacan bir ay boyunca Ril, Zəkvan və Useyyə qəbilələrinə bəddua etdi. Yəni, Məunə quyusunun yanında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Quran müəllimi olaraq göndərdiyi 70 Quran qarisini münafiqlər öldürmüşdü. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bir ay boyunca Ril, Zəkvan, Useyyə qəbilələrinə bəddua edirdi. Düz bir ay boyunca. Enes bin Malik deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o bedduasını aradan qaldırdı, yəni bədduanı dayandırdı. Nə vaxtacan? Bu ayə nazil olanacan. Ayə belə idi. Xəbər verin bizim tayfamıza. Biz, o bizdən və biz də o Allahdan razı qaldığımız halda Rəbbimizlə görüşmüşük. Ənəs ibn Malik deyir ki, daha sonra Peyğəmbərə nazil olmuş bu ayə nəsx edildi. Bu ayənin e, oxunuşu, bu ayənin qirayəti aradan qaldırıldı. Və ya başqa bir hədis, hansı ki bunu İbn Əsakir rəvat edib və Şeyx Albani də Sifat-ı Salatin Nəbidə gətirib və hədis səhihdir. Həmçinin İmam Abu Davud Sünən əsərində 3-cü cild 424-cü səhifədə 907-ci nömrəli hədisdə bunu nəql edib. Və ya baxa bilərsiniz İmam Əhmədin Musnədinə 5-ci cild 123-cü hədis. Bu hədisi Ubey ibn Kab rəvat edib. Ubey ibn Kab radiyallahu anhu deyir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səsli namazda, səsli bir namazda qirayət zamanı, Qur'anın qirayəti zamanı bir ayəni ötürdü, yəni oxumadı. Namaz qurtarandan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ubey ibn Kəbdən soruşdu. Sən də namazı bizimlə bərabər qılmadın mı? Ubey dedi ki, bəli, ey Allahın Rasulü. Peyğəmbər dedi ki, o zaman sənə nə mani oldu? Nə üçün mənə xatırlatmadın o unutduğum ayəni? Ubey ibn Kəb deyir ki, cavabında, mən o ayənin nəsx edildiyini düşündüm. Bu, Abu Davudun sünənində gələn rəvayət formasındadır. Gəlir ki, Ubey deyir ki, mən düşündüm ki, o ayə nəsx olub. Yəni, sənə unutdurulub. Allah subhanət hala buyurur axı, sənə qri'uka fələtənsə, biz sənə Quranı oxudacaq, unutmayacaqsan, illə məşə Allah, Allahın istədiyi ayələrdən başqasını. Yəni, deyir, elə bildim ki, o ayənin oxunuşu ləvq olub. Və İmam Əhmədin musnədində gələn rəvayət formasında isə Ubey radiyallahu anhu belə deyir. Deyir ki, ey Allahın elçisi, bu ayə nəsx edildi, yəni bu ayənin oxunuşu, qirayəti ləğv edildi, yəni sən onu oxumadın namazda, yoxsa onu sadəcə olaraq bir bəşər olaraq unutqanlıqdan unutdun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, yox, bu ayənin oxunuşu nəsx edilməyib. Mən onu sadəcə olaraq unutdum. Fikir ver. Ubey ibn Ka'bin rəvayətinə diqqət et. Məgər bunlar Peyğəmbərin zamanında baş verməyibmi? Artıq sahabələr Qur'an-ı kərimin ayələrinin, oxunuşunun, tilavətinin, nəsxinin o qədər şahidi olmuşdular ki, namazda qirayət zamanı sadəcə olaraq bir unutqanlığı belə ayənin tilavətinin nəsxi zənn etmişdilər. Yuxarıda qeyd etdiyim bu hədislərdən də göründüyü kimi, tilavətin nəsxi Peyğəmbərin zamanında baş verirdi. Sahabələr nəsxin bu növünə şahidlik etmiş, fəqət tilavəti ləğv olunan bəzi ayələri unutmuş və bəzilərini də yaddaşlarında saxlaya bilmişlər. Daha doğrusu, Uca Allah Azza və Cəl tilavətini ləğv etdiyi ayələrdən istədiyini onlara unutturmuş və istədiyini də onların hafizələrində saxlamışdı. Ona görə Buxar və Muslimin də ittifaqla rəvat etdikləri bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, sizlərdən heç kəs o ayəni, bu ayəni unutdum deməsin. O ayə mənə Allah tərəfindən unutturuldu desin. Bu səbəbdən də bəzi sahabələr hafizələrində qalan Amma tilavəti, oxunuşu nəsx olunan bəzi ayələri öz müshəflərində yazıb saxlamışdılar. Çünki müsəlmanların vahid bir Quran müshəfindən əlavə bir də sahabələrin öz əllərində müshəfləri var idi. Məsələn, İbn Abbasın, İbn Məsudun, Ubey İbn Ka'bın, Ayşənin, Əli ibn Əbu Talibin, radiyallahu anhum və sair sahabələrin Öz mushafləri var idi. Həmin mushaflərin qırağında e, ayələrin şərhi və ayələrin təfsiri ilə əlaqəli öz qeydlərini aparırdılar. Və bəzi sahabələr də tilavəti nəsx olunan, amma yaddaşlarında qalan e, ayələri öz mushaflərinə yazırdılar. Öz mushaflərinə yazırdılar. Səbəb də o idi ki, çünki bəzi sahabələr bunu öz müshəflərinə təfsir xarakterli olduğu üçün yazırdılar. Çünki tilavəti nəsx olunmuş əksər ayələrin hökmü qüvvədə idi. Çünki sahabələr bilirdi ki, tilavəti nəsx olunan ayələrin əksəriyyətinin hökmü qüvvədədir, rəzmayəsi kimi. Və hökmü qüvvədə olan ayəni tilavəti nəsx olunsa da, təfsir yönü ilə mushafə qeyd etməkdə fayda var. Məsələn, misal olaraq, Müslimdə gələn bir hədisi qeyd eləmək olar. Hansı ki, bu hədisi İmam Müslim 1-ci cild 174-cü səhifədə 629 nömrəli hədisdə, həmçinin Abu Davud 410, Tirmizi 2993 nömrəli hədislərdə Həmçin İmam Əhməd Musnədində 24502-ci e, iki nömrəli hədisdə bu qeyd elədiyim, indi deyəcəm hədisi nəql ediblər. Səhih sənədlə. Deməli, Ayşə radiyallahu anhə öz azadlı köləsi Abu Yunusə əmrləyir ki, mənim üçün mushafi yaz. Yəni, Ayşə Quran-ı kərimdən ayələri bir-bir deyir. Abu Yunus da onun üçün mushafi yazmağa başlayır. Və Bəqərə surəsi 238-ci ayəyə çatanda, yəni hafizu alə salavat, yəni namazları qoruyun, və salatul vusta, xüsusən orta namazı, və qumu lillahi qanitin və Allah qarşısında mutiliklə durun ayəsinə çatanda, Ayşə Əbu Yunusə əmr edir ki, bu ayəni belə yazsın. Hafizu alə salavat və salatul vusta və salatul asr. ve kumu لِلّٰهِ قَانِتِينَ Namazları, orta namazı ve esri koruyun ve Allah karşısında mutilikle durun. Yani Ayşe radıyallahu anha bu ayeni öz mushafine yazanda ve salatul الْعَصْرِ elavesiyle yazdırır. İndi kimsə bunu İmam Müslimin səyi əsərindən götürüp iddia edə bilərmi ki, bu Qur'an-ı kərimin təhrifinə dəlildir? Xeyr. Çünki möminlərin anası Ayşənin bu ayəni belə yazmağı əmr etməsi yuxarıda qeyd etdiyim bayaqki səbəbə görə idi. Çünki salatul vusta, yəni orta namaz salatul asrdır. Əsr namazıdır. Və əslində Bu ayə ən birinci Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu cür nazil olmuşdu. Salatul asr əlavəsi ilə. Bunu da yenə İmam Muslim öz səhi əsərində birinci cild 175-ci səhifədə həmsi İmam Tabari təfsirində bunu rəvat eləyib Əl-Bəra ibni Azib radiyallahu anhudan. Əl-Bəra ibn Asib radiyallahu anhu deyir ki, Hafizu alə salavat və salatil vusta və salatul asr. Namazları, orta namazı, yəni əsri qoruyun ayəsi nazil oldu. Yəni Bəra ibn Azib deyir ki, Peyğəmbərə bu ayə birinci bu cür nazil olub. Və biz bu ayəni Allahın istədiyi kimi, yəni və salatul asr əlavəsi ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə oxuduq. Daha sonra uca Allah, bəşər yox ha, uca Allah, bu ayənin tilavətini, yəni bu formasını nəsx etdi və bu ayənin əvəzinə bu ayəni nazil etdi. Hafizu aləs-salavat və salatul vusta. Və qumu lillahi qanitin. Salatul asr əlavəsini Bu qirayət formasını Allah subhanətə ala ləğv etdi. Subhanallah. Bəra ibn Azibin rəvat elədiyi bu hədisdən açıq aydın görünür ki, burada söhbət tilavətin nəsxindən gedir. Deməli, Bəra ibn Azibin hədisindən göründü ki, birinci bu ayə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə və salatul asr əlavəsi ilə nasil olmuşdu. Daha sonra bu qirayət forması indiki qirayət forması ilə əvəzləndi. Buna baxmayaraq, bu ayənin bu formada, oxunuş forması nəsx olunsa da, hökm qüvvədədir. Çünki bir çox alimə görə zatən salatul vusta, orta namaz salatul asırdır. Ayşə də bunu bilirdi. Ona görə təfsir xarakterli olduğu üçün bunu mushafinə yazmağı əmr etmişdi ki, oxuyan şəxs bilsin ki, Salatul vusta salatul asırdır. Ona görə Ömər ibn Xattab da deyir ki, insanlar buna görə məni qınamasaydı, mən rəcm ayəsini Quran-ı kərimə, Quran-ı kərimin qırağına yazardım. Ki, hətta insanlar, yəni bilsinlər ki, belə bir ayə Quranda olub. Fəqət yazmadı, çünki insanlar qınıyardı. Çünki bu ayənin bu formada oxunuşu nəsx edilmişdi deyə. Bütün bu səbəblərə görə Abu Bakır və daha sonra Osman radiyallahu anhu hər kəsi bir nüsxə ətrafında toplamağa başladı. Yəni, sahabələr görürdülər ki, hər sahabənin əlində bir müshəf var və hər sahabə e, təfsir xarakterli olduğu üçün tilavəti nəsx olunsa da, bəzi ayələri öz müshəflərinin kənarlarına yazırdılar. Bu səbəbə görə də Abu Bakır və daha sonra Osman bütün müsəlmanları vahid bir nüsxə ətrafında toplamağa başladılar. Və onlar bu işi edərkən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qoyduğu ilahi qanuna sadiq qaldılar. Və tilavəti ləğv olunmuş ayə və surələri mushafə yazmadılar. Hökmü nəsx olunmuş ayələri isə mushafə yazdılar. Çünki belə ayələrin hökmü nəsx olunsa da tilavəti nəsx olunmamışdı. Və beləcə e, Qur'anın Quran kəlmə və ayələrinin tərtibi nazil olduğu kimi qorunub saxlanıldı. Və burada önəmli olan bir qeyd var. Bu qeyd də bundan ibarətdir ki, əgər xoyi və ya onun kimi onun yolunu davam etdirən bəzi şiə müəllifləri, əhlüsünnə vəl cəma, Qur'anın tilavətinin, nəsxinin qəbul etdiyinə görə onlara tərif iftirası atırsa, onda bu iftira yenə onların öz alimlərinə qayıdır. Çünki tilavətin nəsxini şiə alimləri də qəbul ediblər. Keçən dərsdə Mən qeyd etdim ki, şiə alimlərindən, qədim şiə alimlərindən çox az bir qismi Şeyx Saduq, Murtaza, Abu Cəfər Əttabarsi, Abu Ali Əttabarsi kimi, xüsusən bu dörd alim deyib ki, Quran təhrif olunmuyub. Yəni, bu şiə, dörd qədim şiə alimi deyib ki, Quran tərif olunmuyub. Və Ni'matullah Əl-Cəzar da deyir ki, onlar bunu təqiyyə ilə deyiblər. Hər bir halda. Amma adlarını qeyd elədiyim bu dörd müəllif, hansı ki şiyələr, bunların adlarını fəxrlə çəkirlər ki, bəli, bunlar Qur'anın tərifini deməyiblər. Amma bu dörd müəllif, dördü də Qur'an-ı kərimin ayələrinin tilavətinin nəsxini qəbul edirlər. Deməli, xoyiyə görə və ya xoyinin və ya onun kimi tilavətin nəsxini qəbul etməyən şiyələr özləri iddia edirlər ki, artıq təhrifdən salamat qalmış bu dörd alim də elə Quranın təhrifini deyiblər. Çünki şiə müəlliflərindən onların özlərini iddia etdiklərinə görə belə çıxır ki, cəmi dörd alimləri var, Saduq Murtaza, Abu Cəfər Əttabarsi, Abu Əli Əttabarsi. Cəmi bu dörd alim deyib ki, Quran təhrif olunmuyub, indi təqiyyə elə deyib, nə ilə deyib, hər nəysə. Amma bu dördü də Qur'anın nəsxinin tilavətini qəbul ediblər. Dördü də. Onda deməli, bunlar Qur'anın nəsxinin tilavətini qəbul etdiklərinə görə Qur'anın tərifinə etiqad ediblər. Məsələ, Şeyx Əbu Ali Ət-Tavarsi Əl-Məcmu'ul-Bəyan fi təfsir-ül-Qur'an adlı kitabında Bəqərə surəsi 106-cı ayənin şərhində, yəni bayaq dediyim ayənin şərhində. Mənə sax min ayətin əv nunsiha nə'ti bi xeyrin minhə əv misliha. Əl-ayə. Yəni biz bir ayəni nəsx etsək və ya onu unutdursaq, ayəsinin şərhində açıq-aydın deyir ki, bəli, nəsxin 3 növü var. Onlardan da biri tilavətin nəsxidir. Həmçinin Şeyxut Taifə, yəni tayfanın şeyxi, yəni bu məsəbin şeyxi ləqəbli Abu Cəfər Muhammed Ət-Tusi Ət-Tibyan kitabının müqəddiməsində birinci cild 13-cü səhifədə, bəzi nüsxələrdə də e, 394-cü səhifədə açıq aydın deyir ki, nəsxin 3 dənə növ var və onlardan da biri tilavətin nəsxidir. Həmçinin Kəmaləddin Əbdurrahman Əl-Hilli o da Ən-Nəsx və Vəl-Mənsux kitabında 35-ci səhifədə açıq aydın deyir ki, Nəsxin Qurani kərimdə üç növ var, onlardan da biri tilavətin nəsxidir. Həmçinin Əl-Kəşani, Əs-Safi adlı məşhur təfsirində Bəqərə 106-cı ayənin şərhində tilavətin nəsxini ispat edir. Həmçinin o, Şiyə məzhəbinin 8 ən etibarlı kitabından biri olan Əl-Vafi adlı əsərində yenə də bu məsələni, yəni e, tilavətin nəsxinin Quranda mövcudluğunu təsdiqləyir. Həmin kitabda 1-ci cild 274-cü səhifədə. Həmçinin Ər-Ravandi o da nəsxin 3 növ olduğunu qeyd eləyir. Fikhul Quranda 1-ci cild 204-cü səhifədə. Həmçinin Allama Hilli o da bir çox əsərində tilavətin nəsxini isbat eləyib. Məsələn, e, Tahrirul Ahkam 1-ci cild e, 11-ci səhifə köhnə nəşrdə. Yeni nəşrdə isə 1-ci cild 83-cü səhifə. Həmçinin Əl-Kərki Camiul Məqasid kitabında 1-ci cild 270-də, həmçinin Seyid Murtaza Əz-Zəri'a əsərində 1-ci cild 428 və 429-cu səhifələrdə, həmçinin Seyid Muhammed Cavad Əl-Amili Miftahul Kərama kitabında 3-cü cild 96-cı səhifədə, həmçinin Əl-Bahrani Hədaiqun Nazirə kitabında 2-ci cild 125-ci səhifədə tilavəti nəsxini isbat edirlər. Yaxşı, bunları nə deyirsən? Həmçinin Şiyə məzhəbində 12 imamdan biri hesab olunan Muhammed İbn Əli İbn Musa özü Bəqərə surəsi 106-cı ayəni şərh eləyərkən deyir. Deyir ki, "Avnunsihə", yəni unutdurarıq sözünün mənası odur ki, yəni o ayənin hökmü qalır Amma o ayənin yazısı və oxunuşu ləv olunur. Yəni bu şiyələrin 12 imamdan hesab etdikləri və məsum bildikləri şəxsin dilindəndir. Biharul Anvar 4-cü cild 116-cı səhifə 3-cü bab 42-ci rəvayət. Və ya Rəcm ayəsi Xoyi və ona tabi olan bəzi şia alimləri İmam Buxarinin səy əsərində rəcm ayəsi ilə əlaqəli bayaq qeyd elədiyim hədisi Qur'anın təhrifinə şamil edirlər. Halbuki bu hədisi şia məzhəbinin hədisçiləri də rəvat ediblər. Məsələn, Kuleyni Kitab-ül Kafidə baxa bilərsiniz, Xifarinin təhqi ilə 7-ci cild 176-cı səhifə Beyrutda çap olub Darul Ədva nəşriyyatı. Kuleyni Rəcm ayəsini bu qeyd elədiyim, yəni 7-ci cilddə 176-cı səhifədə məsum imamlardan özü rəvat edir. Və hətta Əli Əkbər Əl-Ğifari bu kitabın təhqində deyir ki, bu ayənin tilavəti, yəni oxunuşu nəsx edilib. Həmçinin Kafini şərh edən, Kitab-ül Kafini şərh edən məclisi, o da bu rəvayəti, yəni rəcm ayəsi ilə əlaqəli nazil olmuş rəvayəti səhiləşdirir və bu ayənin tilavətinin nəsx olunduğunu qeyd edir. Miratul Uqul kitabına 23-cü cild 267-ci səhifəyə baxa bilərsən. Həmçinin böyük şiə alimləri, bayaqları adlarını qeyd elədiyim, Abu Ali Əl-Fəzil Ət-Tabarsi Məcmu'ul Bəyanda 1-ci cild 406-cı səhifədə, həmçinin Abu Cafər Muhammed Ət-Tusi Ət-Tibyanda, həmçinin Əl-Kərki Cəmi'ul Məqasiddə, Seyyid Murtaza Əz-Zəriya kitabında 1-ci cild 428-ci səhifədə rəcm ayəsini təsdiqləyirlər ki, bəli, Quranda belə bir ayə olub və sonra o ayənin tilavəti oxunuşu nəsx edilib. Yəni, bütün bunlar əhlüsünnə vəl cəmaya atılan açıq, aydın yalan və böhtandır. İftiradan başqa heç nə deyil. Və bunu şiə müəlliflərin özləri də çox gözəl bilirlər. Fəqət onların əsas məqsədləri əsas məqsədləri budur ki, öz üzərlərində olan ləkəni başqalarına da yaxsınlar. Və öz üzərlərində olan ləkəyə başqalarını da şərik çıxarsınlar. Xülasə, Quranın təhrifi ilə əlaqəli Və bu məsələ ilə əlaqəli, bu məsələ ətrafında olan bəzi şübhələrlə əlaqəli bu qədər danışmağı kifayət görürəm. Və inşallah növbəti dəstlərdə Səqələyin hədisi ilə əlaqəli ikinci e, mövzuya, yəni Əhl-i Beyt mövzusuna inşallah keçəcəm.